Koliko se sjećate kada je bilo riječi o uvodu u ove biografije, spomenuli smo određene koristi izučavanja njihovih biografija i životopisa, pa između ostalih kažu islamski učenjaci da učeni ljudi su naši očevi, da postoji dvojako očinstvo. Očinstvo po porijeklu, po krvi, po srostvu i očinstvo po znanju. Kao što sve jedan od nas ima svoga oca, svoga babu po krvi, po srostvu, isto tako trebali bismo imati svoje očeve po vjeri, svoje očeve po znanju. A to su islamski učenjaci. Također, ako se sjećate, druga korist koju smo spomenuli u izučavanju biografija islamskih učenjaka jeste i ta što kažu islamski učenjaci da shodno hadisu Allahov poslanika alaihi salatu sam onaj koji ne zna za svoje učenjake, narošto velike učenjake i ne zna njihovo pravo kod sebe da čini veliki grijeh. Jer je Allahov poslanika alaihi salatu wasalam rekao i nije od nas onaj koji ne poznaje pravo naših učenih. A kada Allahov poslanika alaihi salatu wasalam kaže u hadisu lejse minna, nije od nas, onda taj postupak ukazuje na veliki grijeh, da je to veliki grijeh. Kada se Allahov poslanik alihi salocom ograđuje od nekoga ili se odriče od nekoga, postupak koji on čini ukazuje da je taj postupak dakle veliki grijeh. Stoga izučavamo biografije, životopise velikih islamskih učenjaka. Sinoć je bilo nešto riječi, nešto, samo malo, kao kap iz mora, o životopisu biografiji velikog islamskog učenjaka Abdulaziza ibn Abdillaha bin Baza, rahimahullahu ta'ala. Večeras uz Allahovu dozvolu govorimo o također drugom velikom islamskom učenjaku, Muhammedu ibn Salihu al-Uthayminu, rahimahullahu ta'ala. Šehu Semin rođen je 27. Ramazana. 27. Ramazana 347. hijđretske godine ili 1926. godine. Dakle, po Isavu. 27. Ramazana 1347. godine hijđretske po hijđri ili 1926. godine ili po Isavu. Dakle, puno moje ime Muhammed ibn Salih ibn Muhammed ibn Luthemin al-Wuhaybi at-Tamimi an-Najdi. al wuhaybi al tamimi an najdi al i rodio se u poznatoj pobožnoj, pobožnoj porodici. Bio mu je nadimak kao i nadimak njegovog šeha, njegovog učitelja o kojem smo sinoć pričali, Bin Baza i ranijih velikih islamskih učenjaka i muhaddisa Ebu Abdillah. Bio mu je nadimak Ebu Abdillah. Kao i mnogi i kao što bi trebali svi i šeh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin posvetio se prvo učenju na pamet Allahove knjige, Kur'an i Kerima. Pa ga je vrlo rano zapamtio još prije godina, svojih godina punoljetstva. Nakon što je zapamtio Kur'an i Kerim, posvetio se traganju znanja iz drugih oblasti. Pa brojni su šejhovi pred kojima je on učio. Kur'an je učio i naučio pred svojim djedom s majčine strane. Pred svojim djedom, s majčine strane kojim je bilo ime Abdurrahman ibn Suleiman alu Damir. Zatim učio je i najviše uz njega proveo svoga vremena pred šehom Abdurrahmanom ibn Nasirom Esadijem. Rahimahullahu ta'ala. Od njega je mnogo šta naučio. S njim se najviše družio i to je insan koji je na njega najviše ostavio uticaja. Što bi često šeh Muhammed ibn Salih al-Usaymin znao spomenuti na svojim predavanjima. Od njega je najviše dakle naučio islamskog znanja i stekao vrlina koje je on imao. Dakle, odgajao se na njegovom odgoju, po njemu. Spomnje čak na jednom od svojih predavanja i svojim učenicima je to govorio, pa su oni poslije to prenosili, da je vidio svoga šeha Abdurrahmana ibn Nasira Sadija u snu. Da ga je vidio u snu. Nakon što je umro, nakon što je preselio, pa ga je upitao šta ti je najviše koristilo kod Allaha? Šta ti je od tvojih dijela najviše koristilo kod Allaha? Pa je rekao husnul huluk. Lijep odgoj. Lijepo ponašanje. Lijepo obhođenje. Također učio je kod šeha Bin Baza. Njegov učitelj je bio također šeha Bin Baza. Muhammed al-Amin Shankiti, pred kojim je učio tefsir, pred šehom Bin Bazom je učio hadis, također mnogi drugi jeli Abdurazak Lafifi Abdurrahman Lafriqi i dakle mnogi mnogi drugi na njega prilikom sticanja šerijetskog znanja posebno je uticalo ovo četvero dakle prije svega traganje znanja učenje znanja pred šejhom Abdurrahmanom Nasirom Saadijem, dakle koji je bio poseban poseban šejh u svoje vrijeme i za sebe ostavio mnogo mnogo djela i za sebe ostavio tefsir tajsiru El Kerim Ir Rahman. Ostavio je dakle tefsir. Tefsir cijele Allahove knjige, ajet po ajet. I drugu vrstu tefsira, dakle ima manji tom do duše, manji tom gdje je komentarisao ajete po tematici. Sakupio je ajete, ne znam, oni faku monaficima i onda komentarisao te ajete. Dakle ima komentar jeli tematskih ajeta, ajeta koji govore o određenim temama. Također ima posebnu knjigu, koja je posebno ostavila traga i na šeha Usemina, a to je dakle knjiga o pravilima, pravilima iz fiqha i mnogo čega drugog koje je šeha Abdurrahman Nasir Sa'd izvukao iz knjiga šeha Islama ibn Taymi ibn Al-Qaima. Dakle, jednu knjigu u kojoj je dakle spomenuo 1015 tih pravila. Tih pravila. I to je dakle ono što posebno čini učenjake posebnim. Pravila I to je ono o čemu se trebamo i mi podučavati, pravilima iz ovoga, onoga, da kada nam se nešto desi da gledamo kroz ta pravila, da posmatramo sve kroz ta pravila. Teško je čovjeku da zapamti dokaz, da zapamti ovo ili ono u toj situaciji. Međutim, kada nauči osnovna pravila, onda dakle gleda sve kroz prizmu tih pravila. Zatim, na njega je posebno uticao Šej Bin Baz, rahimahullahu ta'ala, i njegovo znanje iz hadisa, To je posebno ostavilo traga na šeha Usaimina i znao bi reći da je šeheh Bin Baz i njegovo ocjenjivanje hadisa i njegovo poznavanje hadisa posebno uticalo na njega, šeha Muhameda ibn Salih al-Usaimina. Zatim, veliko posvećivanje knjigama šeha Islama ibn Taymiye ibn Al-Qayyima. Šeha Islam ibn Taymiye ibn al su na njega također ostavili mnogo traga. Tako da nije bilo knjige, a da je on nije prokomentarisao od šeha Islama ibn Taymiye ibn al da je nije pročitao pred svojim učenicima i prokomentarisao. Sve knjige, Hameviju, Tedmoriju, Asetiju i druge knjige, čak Nuniju od Ibnul Qajima, Rahimahullahu, telo prokomentarisao koja dakle ima preko 5000, preko 5000 stihova. Prokomentarisao je jeli, svojim učenicima. I to je dakle posebno ostavilo traga na njega. I dakle posvećivanje ovim fikskim pravilima to je također ostavilo traga na njega. Dakle ove četiri stvari. Šejh Muhammed ibn Salih al-Samin ženio se Ženio se tri puta, međutim nikada dakle nije sastavio dvije žene zajedno. Prva žena mu je umrla na porođaju. Prva žena mu je umrla na porođaju. Dakle, prvo dijete kada je trebala da rodi i ona je, i ona je umrla. Oženio je drugu ženu i s njom je živio pet godina, nije mogao imati djece, pa je rastao i opustio i oženio je treću ženu s kojom je dobio osmero djece. Pet sinova i tri kćeri. Pet sinova, Abdullaha, Abdurrahmana, Abdurrahima, Abdulaziza, Ibrahima, Ibrahima, i tri kćeri od kojih je dvije udao za svoja dva posebna učenika Halida el-Musliha i Samija es-Suqayra. Dakle, svoje dvije kćeri je udao za njih. Poslove, poslovi koje je obavljao šeh. Dakle, vrlo rano, u svojoj 23. godini, šeh Muhammed ibn Salih Husemin već je u džami u svom mjestu. Dakle, rodio se, možda nisam spomenuo, u mjestu Uneiza, oblast Kasim, oblast Kasim u Saudijskoj Arabiji, negdje na pola puta od Medine do Rijada. Dakle, Kasim, danas mnogo bošnjačkih studenta ima u toj oblasti uči. U toj oblasti Kasim, dakle, postoji grad Uneza, mali gradić Uneza, tu je rođen šeh Mohamed bin Salih Lusemin i u tom gradiću, u tom mjestu, njegov šeh Abdurrahman Nasir Sad je imao džamiju, imao centar u kojoj već u 23. godini šeh Mohamed ibn Salih Husemin je počeo da drži predavanja već u 23. godini. Zatim, je li u 27. godini, kada je završio naučni institut Mahed al-Ilmi u Rijadu, je li onda je došao je li i počeo da predaje taj Mahed al-Ilmi, taj naučni institut u Rijadu, imao je svoju ispostavu je li u ovom gradu jeli, u Neziji, pa je došao tu i postao jedan od profesora, jedan od predavača, nakon što je tamo jeli, završio taj nešto dakle, slično kao, kao fakultet. Kada je preselio šejh, njegov šejh Abdurrahman Nasir Saadi, onda je on postao imam te džamije i nije prestao biti imam sve do svoje smrti. Nakon što je preselio njegov šejh Abdurrahman Nasir Saadi, on je postao imam te džamije, hatib te džamije, država je predavanja u toj džamiji sve do, sve, do svoje, sve do svoje smrti. Također predavao je na fakultetu šerijata, fakultetu šerijata u Kasimu. U Kasimu. Dakle, postoji fakultet šerijata, tu je bio jedan od predavača i bio je, jeli, kako se to kaže, e, bio je zadužen za odjel Akaida. Dakle, bio je dekan ili nešto, dakle manje, uglavnom dakle bio je zadužen za odjel, odjel iz Akajda jeli, i Daveta na tom, na tom fakultetu. E, također, e, kada bi odlazio u Meku i Medinu, držao bi predavanje u Harimama, u Mekki i Medini. I također tokom jeli, ljetnih odmora odlazio bi jeli, i držao predavanja. Znao bi unutar Saudijske Arabije, izvan Saudijske Arabije da drži predavanja preko telefona. Dakle, držao bi predavanja preko telefona izvan Saudijske Arabije sa nekim islamskim centrima u drugim, dakle, zemljama nemuslimanskim, znao bi da drži im predavanja preko, preko telefona, dakle, koja bi znala da traju dugo. 1405. E, godini, dakle, po Hidžri, u tom svom gradiću u Neiza osnovao je Tahfiz, za izučavanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige na pamet, za učenje Allahove knjige na pamet, dakle i bio je, bio je dakle on glavni u tom tahfizu i nakon njega osnivao je tahfize širom i Saudijske Arabije, dakle izvan Saudijske, Saudijske Arabije. 1407. godine, 1407. godine, nakon, dakle na, u svojoj 60. godini primjen je u vijeće velikih učenjaka. Hej etu el kibar el ulama. Dakle, postao je jedan od njihovih, njihovih članova i nije prestao biti sve do, sve do svoje smrti. To su dakle neki, e, spominje se u 1414. hijđarskoj godini, dakle u svojoj 67. godini da je dobio priznanje, da je bio učenjak godine po svome doprinosu islamu i muslimanima, po svojim predavanjima, svojim kvalitetnim posebnim predavanjima i koristima koje, koje su postigli oni koji su ga slušali, je li 1414. godine bio je proglašen za učenjaka, učenjaka te godine. Mimo svega ovoga kažu da je znao sedmično sjediti, imao bi halku, imao bi sastanak, sjelo sa hatibima u toj oblasti Kasim, hatibi koji su držali hutbe. Znao je sjediti sa svojim posebnim učenicima. Znao je sjediti sa profesorima sa spomenutog univerziteta u Kasimu. Znao je čak sjediti sa trgovcima. Znao je sjediti sa doktorima. Imati poseban termin sa svima od njih. Znao je sjediti sa studentima. On dakle u ovom svome gradu, Oneiza, imao je kasnije svoj centar gdje je držao predavanja okolo tog centra bio je smještaj za studente koji nisu bili oženjeni i tu bi stanovali a nakon tog centra, nakon tog, jeli, pored tog internata, ima, imali su, jeli, studenti, dolazili bi, zakupljivali bi kuće, dolazili bi tu, jeli, sa porodcama i učili, učili kod šeha. Pa bi šeh Mohamed ibn Salih Husemin obilazio njih redovno, dakle, nadgledao njihovo stanje, jesu li u potrebi, da im, da im jeli pomogli. Što se tiče osobina, vrlina šeha Mohameda ibn Salih Husemina, one su mnogobrojne. Kažu učenici njegovi, da ih je teško i pobrojati. Da ih je teško i pobrojati. Kažu da je bio poput plodne kiše. Gdje god bi dolazio, Allah subhanahu wa ta'ala bi s njim davao hajr i bereket. Ljudi bi se radovali njegovom dolasku, uživali u njegovoj prisutnosti, u sjedenju s njim. Nakon što bi se rastajali s njim, odlazio bi od njih, ne bi prestali spominjati njega i koristi koje su postigli jeli, od njega i od njegovog znanja bio je primjer učenjaka radnika, onoga koji je radio po onome što je poznavao, od islamskog znanja u sebi nosio. Kao što je rekao imam Šafija, innal faqihe huwa al faqihu bi fi'lihi, lejsa al faqihu ili lejsa al faqihe bi maqalihi wa nutqihi. Pravnik, učenjak jeste onaj koji radi po onome što zna, a nije samo onaj koji govori. Pravi učenjak jeste onaj koji radi po onome što govori, a ne dakle samo onaj koji govori i punije informacija, a nigdje nema dijela. Jeli. Budući da je šeh bio ovakav, njegov životopis je zasigurno prepun. Njegov život je prepun poruka i poruka za sve nas i koristi. Pa nemoguće je dakle sve pobrojati. Ja ću večera samo nešto malo jeli, spomenuti. Molit će Allah subhanahu wa ta'ala da nas koristi njima da se povedemo za ovim šehom i za imamom svih učenjaka Muhammedom sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Prije svega, šeh Muhammed ibn Salih al-Usaymin i njegov odnos prema Kur'an i Kerimu. Šeh Usaymin i njegov odnos prema Allahove knjezi, Kur'an i Kerimu. Mnogo je učio Allahovu knjigu. Mnogo je učio Allahovu knjigu. Držao ugovor sa Allahom subhanahu wa ta'la knjigom. Kao što je Allahov poslanik alihi salatu wa salam je rekao, Često učite, držite se ugovora sa Allahom knjigom. Ponavljajte, obnavljajte ono što ste naučili na pavet, jer doista Kur'an se brže zaboravlja, odlazi od vas brže nego li se deva odveže od svoga povodca. Kad se, ili kad se odveže, prije ne, jeli, uh, ode. Kad se odveže, ode. Kur'an lakše odlazi i brže odlazi. Pa bi šehu Sajmin mnogo učio Kur'an. Mnogo učio Kur'an. Kažu da bi znao svakog mjeseca dva puta proučiti hatmu u mjesecu Ramazanu znao je za svaka tri dana da prouči Kur'an. Kada bi bio okupiran poslovima, znao bi da svaki deset dana, da svaki deset dana da prouči Kur'an. Kada bi izlazio iz kuće do džamije, a otprilike kilometar bio od njegove kuće do mesčida gdje bi, gdje bi klanjao, gdje je bio jeli, imam, otprilike kilometar vadio bi mushaf ili ukoliko ne bi čitao, ponavljao bi, nikoga nije smio prekinuti na putu do džamije. To je bio njegov običaj, praksa. Znalo se da on kada izađe ide do džamije da ponavlja Kur'an i nije dozvoljavao nikome da ga da ga prekida kada bi išao sam. Kada bi išao sa učenicima, dakle vidi da je neko uz njega da ga nešto pita ili čita mu nešto, pa bi ljudi prilazili. Ali kada bi bio on sam, odlazio bi, dakle kilometar tamo, kilometar ovamo i svoj taj svakodnevni vird, dio iz Kur'ana, on bi tada učio. Kaže, kažu učenici, znalo bi se desiti da dođe do džamije, do vrata i stoji. Pa bi smo mi gledali sa strane ovako udaljili, tamo je stoji pred vratima, nema nikoga zbog čega je stao, pa bismo primijetili na njegovim usnama da uči. Dakle, htio je da završi svoj vird, taj svakodnevni dio iz Kur'ana, pa da onda da uđe u džamiju i da klanja. Nije htio da frekida. I oporučio je, posavjetovao svoje učenike, rekavši onaj koji ima svoj običajni dio iz Kur'ana, svaki dan ga uči, neka ga uči odmah ujutro. Neka ga uči odmah ujutro posle sabaha. Ako ostaviš za kasnije, za podne, za ikindiju, obaveze, jeli, nagomilaju se, teško da ćeš proučiti. Zato odmah posle sabaha, ako si u mogućnosti i kako, jeli, uči, uči Kur'an. Na veče, kada bi legao, ne bi se kao mi prevrtao tamo, vamo, ako nije mogao da zaspi, već bi učio Kur'an. Učio bi Kur'an sve do ga san ne bi sladao. Sve do ga sam ne bi sladao. Ne kao mi, dakle, prelici se okreci se tamo, ovamo, jeli, i slično. I šeh Mohamed ibn Salih Husemin nije tek tako samo učio Koran. Brzo, kao što mnogi od nas uče. Već, dakle, zastajao bi kod ajeta koji govori o džennetu, koji govori o džahminamu, koji govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. I mnogo ga je divilo učenje Qarija, učenje šehova u Haremu i na drugim mjestima koji su na takav način učili Kur'an, kao što se kaže jeli, emotivno, koji su doživljavali učenje Kur'ana. I šeh Muhammed ibn Salih al-Semin sam je bio takav. I ne samo dakle, da je učio, već je i podučavao, kao što ste čuli, otvorio je tahfiz za izučavanje Allaha i subhanahu wa ta'la knjige i pamćenje na pamet. I sam je podučavao Kur'an i Kerimu, sam on, Znao bi okupiti oko svoji, oko sebe, jeli, svoje učenike, okupiti dječicu i podučavati Kur'anu. Kažu učenici da bismo znali čuli, čuti na mikrofone na minaretima i njegov glas zajedno sa dječicom. Uči dječici, oni ponavljaju, ponavljaju za njim. Također na svojim predavanjima najviše i posebno čime se bavio jeste tefsir. I oni koji znaju arapski jezik, neka otvore njegov tefsir i vidjet da je stvarno bahar, da je more sve u tefsiru je spomenuo, i akajdi, i fik, i hadis, sve. Kaže šeh kod koga sam ja bio u Medini učio pet godina, on je njegov učenik. Kaže šeh Mohamed ibn Salih Usamin, kada je držao predavnje iz tefsira, zatvorio bi oči. I pričao bi. Zatvorio bi oči i pričao. I oporučivao bi svojim učenicima da vode posebno računa Allahove knjizi i tefsiru. Mnogi se pozabave drugim znanostima, dočim dakle osnova svakog znanja jeste Allahova knjiga. Jeste Allahova knjiga i njeno razumijevanje, zato dakle treba se posvetiti njoj. I također ne samo da je učio na pamet i podučavao Kur'an i Kerimu, već sve je nastojao iz Kur'an i Kerima da primjeni u svoju praksu. Pa kažu učenici, kada bismo gledali svoga šeha, sjećali bismo se hadisa Allahovog poslanika, ali sam, odnosno njegovog opisa u hadisu Ajše, kada je bila upitana o ahlaku Allahovog poslanika alihi salatu sam pa bi odgovaralo da je njegov huluk bio Kur'an. Da je njegov huluk bio Kur'an. Kaže, to smo vidjeli na svome šehu Muhammedu ibn Salihu al Sejminu. Šehu Sejmin i njegov odnos prom sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ljubomorno je čuvao sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Poznato je, dakle u Saudijskoj Arabiji, da oficijalni mezheb je hanbelijski mezheb. Razišao se sa Hanbelijama u pola pitanja. Zašto? Vraćajući se na hadis Allahovog poslanika alihi salacom, briga mu je bila da očuva sunnet Allahovog poslanika alihi salacom, bez obzira s kim se razišao i ko se s njim razišao. Slično kao što smo sinovi spomenuli, tako je postupao i njegov šejh, učitelj Bin Baz, rahimahullahu tala, govoreći od onog momenta od kako, od kako sam spoznao hak i dan danas njemu pozivam, svejedno mi je ko se sa mnom složio, ko se razišao od mene. Jel? Takav je bio i šejh Muhammed ibn Salih, El Usaymin, rahimahullahu ta'ala. Također, primjenjivao je sunnet Allahov poslanika alihi salatu sam u svim ibadetima, u svim ibadetima, naročito u namazu, povodeći se za hadisom Allahov poslanika alihi salatu sam, sallu kemara ejtumuni usalli, klanjajte onako kako mene vidite da klanjam. Pa bi šeh Husaymin obavljao namaz, namaz Allahovog poslanika alihi salatu sam. Također, u drugim stvarima, u jelu, piću, odjevanju, izgledu, načinu hoda, načinu ustajanja, sjedanja, spavanja, ustajanja i sna, gledao je da praktikuje sunnet Allahovog poslanika Ahisalcom. Oblačio bi bijelu odjeću, svejedno bilo toplo ili hladno. Bilo dakle ljeto ili zima, oblačio bi bilo odjeću, povodeći se za hadisom Allahov poslanika, alihi salatu zalim, oblačite od svojih odjeća bilu odjeću, jer doista je to najbolja odjeća, najljepša odjeća i u nju ukopavajte, ukopavajte svoje umrli, svoje mrtve. Također, postio je svakog mjeseca tri dana i ovaj ibadet nije ostavio sve do svoje smrti, sve do mjeseca u kojim se mnogo razbolio i u tom mjesecu jeli, i preselio. Povodeć se za hadisom Allahov poslanika, alihi salam sam spomnio, smo ovdje taj hadis, da je Ebu Zerru, Ebu Hureyri, Ebu Dardao, Allahov poslanika, alihi salam sam poručio da postaje od svakog mjeseca, od svakog mjeseca tri, tri dana. Također, i vodio je računa čak i o tom sunnetu. Kada god bio, ne bi ustao sa sofre sve dok ne bi oblizao svoje prste i dok ne bi oblizao sahan, tanjir iz kojeg je jeo. Rijetko kada bi ustao da ne bi oblizao svoje prste. Jer je došlo u hadisu, jeli, da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, nemojte brisati svoju ruku, kada neko od vas jede, nemojte brisati svoju ruku sve dok je ne obliže ili dadne nekome drugom, nekome drugom da je obliže. Ko drugi? A? Žena. Nek žena obliže tvoje prste, a ti njene, pa će to utisati na jačanje dubavi među mama. Sigurno. I također nema smetnje, jeli, djeca. U drugom hadisu kod imama muslima, hadisu Džabira radijallahu talan, stoji pojašnjenje da je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao jer vi doista ne znate u kojoj hrani je, u kojoj vašoj hrani je bereket. Da li onoj koju ste pojeli ili onoj koja je ostala na prstima ili dakle ono malo u tanjiru sahanu. I kada se vratite na ovaj hadis i pošljate komentare, naćete Ibn Hazma, rahimahullahu tela, da je govorio, nije to sunnet, to je fard, to je obaveza, pa bi Ibn Hazm govorio, ono što spadne od hrane je obaveza da se uzme da pojede. Ono što ostane od tragova hrane na prstima, na ruci, obaveza da se pojede i ono što ostane u tanjiru je obaveza da se pojede. Ibn Hazm je bio takvog mišljenja. Šeh Husemin, dakle, vodio je računa o tome. Također vodio je računa da pije sjedeći. Bez obzira gdje god se nalazio, među ljudima, na pijaci, u putu, ako bi bio prinuđen da pije, imao potrebu da pije sjeo bi, čučno bi, pa bi pio. Jeli, zbog hadisa u kojim Allahov poslanik alaihi sallam kori onoga koji, koji jede, koji pije, jeli, stojeći. Također, svako jutro, svako jutro, jeo je sedam, jeo je sedam datula, jeli, povodice za hadisom Allahov poslanika alaihi sallam, ko svako jutro pojede sedam datula, jeste u hadisu stoji ađve, jeli, datula temra ađve, ništa mu neće, jeli, nauditi sihr i otrov toga dana. Šejh Muhammed ibn Salih Husemin je bio stava da ne misli se samo ovdje na ađvu, već dakle na bilo koju datulu. Ko ima ađvu svakako, ali dakle ko nema, može bilo koju datulu. I on je dakle vodio računa da jede tih sedam datula svako, svako jutro. I mnogi drugi jeli vidovi koliko je vodio računa o sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu. Šejh ibn Husemin i njegova briga o muslimanima, njegova briga o muslimanima nije samo brinuo o svojim učenicima, o svojoj porodici, svojim učenicima, svojim mještanima u gradiću Uneza ili dakle u oblasti Kasim ili muslimanima u Saudijskoj Arabiji, već je i dalje dakle vodio brigu pažnju o muslimanima širom svijeta, raspitivao se za njihovo stanje, radovao se njihovim sretnim trenucima, žalostio se zbog njihove nesreće, nedaće koja bi ih pogađala, dakle sa brojnim muslimanima, nazivao bih, provjeravao njihovo stanje, odgovarao na njihova pitanja, njihove zahtjeve, pomagao im koliko je bio mogućnosti i materijalno i na drugi način. Kažu učenici, nismo ni znali. Sve do nakon njegove smrti da je pomagao braću u Čečeni. Za vrijeme i prvog i drugog rata. Kada je preselio, poslali su nam pismo u kojem iskazuju svoje saučešće pa su nakon uvoda jeli, o govoru o, o smrti Uleme, jeli, spomenuli su govor o smrti Uleme i koji je to musibet, rekli su naš posebni musibet jeste smrt šeha Mohameda ibn Saliha Usajmina, jer smo s njim izgubili svoga oca. Doista je, kaže, bio pravi otac. Pomagao nas je i novčano i sa svojom dovom i slao je svoje učenike svaki dan nas je zvao, provjeravao naše stanje, otvorio nam je šerijatske sudnice i posticao nas na sprovedbu šerijata, pomagao nas maksimalno, koliko je god moguće. Kaže, pa ukoliko drugi zaborave taj njegov fadl, tu njegovu dobrotu prema nama, mi nikada nećemo zaboraviti. Mi nikada nećemo zaboraviti. Nikada nećemo zaboraviti, kaže da je znao sedmično iznositi vijesti o nama. Šta se dešava s nama u Čečeniji? svojim učenicima. Kao što isto tako kažu njegovi učenici da je isto iznosio vijesti o nama u Bosni. Šehe Muhammed ibn Salih Husemin, kada je bio rat u Bosni, jedan dan u sedmici, u svome merkezu, u svome centru, imao je sahat ili više, kada bi dakle govorio učenicima svojim šta se dešava s muslimanima, s muslimanima Bosne. Tokom cijele sedmice prikupljao bi informacije i onda u tom danu iznosio bi jeli, te informacije, te podatke, stanje muslimana, muslimana u Bosni i mnogi drugi, dakle, jeli, slučajevi, događaji koji govore o njegovoj brizi o muslimanima. Šeheh Muhammed ibn Salih al-Usamin u svojoj kući. Dakle, kada bismo mogli detaljnije da govorimo o njegovom odnosu sprem svojih ukućana, doista bismo vidjeli živi primjer Allahov poslanika alihi salatu u njegovo vrijeme. Dakle, kako je oponašao u svemu i slijedio u svemu Allahovog poslanika alihi, alihi salatu wasalam. Pa prema svojoj suprozi, prema svojoj djeci bio je maksimalno milostiv. Bio je suosjećajan prema njima, uvažavao ih je. Bio je pravedan prema djeci zbog hadisa Norman ibn Bešira u kojem kaže Allahov poslanika alihi salatu wasalam, bojte se Allaha i budite pravedni, budite pravedni prema svojoj djeci. Kada je Nomanu, njegov babu Bešir, dao hediju, dao poklon, a nije dao drugoj djeci. Pa majka Amra nije htjela da prihvati to, rekla je neću da prihvatim, neću da posjedočim sve dok ne odeš Allahovom poslaniku, ali i salatu sam i obavijestiš ga, da si dao samo ono Nomanu, svome sinu hediju, a nisi ostaloj djeci. Pa je otišao i pojasnio Allahovom poslaniku, ali i salatu salam, Pa je Allah poslanika alihi sallam pitao ga, jesi li dao i ostaloj djeci, imaš ti još djeci, jesi li dao drugima? Kaže ne, pa je rekao bojite se Allaha i budite pravedni, budite pravedni prema, prema jeli, svoj djeci. Ših Muhammed ibn Salih Husaymin također bio je blizu svoje djece, blizu svoje supruge, što god bi im trebalo bio im je na raspolaganju. Kao i Allah poslanika alihi sallam znao bi čistiti kuću, znao jer baviti se kućanskim poslovima, biti na hizmetu svoje porodice, znao bi podučavati svoju djecu znanju i šarijatskom i ovom, dakle, u školi koju su učili, matematici. Pojašnjavao bi i matematiku. Odlazio bi, jeli, što mi kažemo, na roditeljske sastanke u školu, vodio računa u svojoj djeci, jeli, pratio pratio njihovo stanje. Također savjetovao se sa svojim ukućanima i sa suprugom i sa djecom, ne samo da ih ispita kako oni razmišljaju, već doista bi uvažavao njihovo mišljenje. Uvažavao bi njihovo mišljenje, ako bi se ispostavilo, a je mišljenje ispravno da je na pravom mjestu, prihvatio bi se on tog mišljenja. Također, kao što je bio ovakav prema svojim ukućanima, prema svojoj djeci i svojoj suprozi, bio je isto i prema učenicima i sa učenicima bi se savjetovao pa ukoliko bi trebalo da se promijeni ders, ukoliko bi trebalo da se o nečemu drugome govori, ukoliko bi trebalo da se promijeni termin, uvažavao bi, pitao bi, pitao bi učenike. Znalo se desiti da tokom predavanja spomene neko pitanje, preleti mu jezik, pa učenici kažu sedebom, šejih, mislimo da nije tako, da je ovako. Kaže, ne ovako je. Kaže, mislimo da nije. Kaže, dajte knjige. Pa bi donosili knjige i ponovo to pitanje obrađivali znao bi sa svojim učenicima da ide i takmiči se u trčanju. Išao bi na izlad sa svojim učenicima i takmičio se s njima u trčanju, u plivanju. Znao bi reći potušte ovoga podvodu, bacite ovoga i slično. Odlazio bi dakle sa svojim, svojim učenicima, miješao bi se s njima. Ne samo da je bio ovakav prema svojim okućanima, prema svojim učenicima, prema ljudima, već je bio i prema životinjama. Zašto? Zato što nam naša vjera, islam, a učeni ljudi koji pozivaju u njoj, trebaju biti primjer onoga čemu pozivaju. Naša vjera islam također postiče nas na lijepo obhođenje prema životinjama. Pa se spominje da njegova kuća, da njegova kuća imala je dva izlaza. S prednje strane na ulicu i dakle zadnje. Sa stražnje strane. Pa kažu kada bi izlazio na ta prva vrata, mačka bi vazda bila pred tim vratima. Jedna ili više njih običavali bi da borave pred vratima. Pa on bi nakon svakog obroka skupljao ostatke hrane, ono što je ostalo od hrane, koji, drug, koji drugu, drugi nisu pojeli tu hranu, pa bi iznosio toj mački. I to je bio adet, i to je ona poznala. Kad goše u Semin se pojavi na vratima, ona je tu, ona je uz njega. Pa kaže, znalo bi se desiti da nekad nije ostalo ništa hrane, da ne bi nalazio ništa hrane. Pa kaže, nije htio da izađe na ta vrata da na neki način ožalosti tu mačku. Nemaju šta da da. Pa bi izlazio na stražnja vrata. Da ga mačka ne primijeti. Izlazio bi na stražnja vrata i odlazio. <clears throat> Također održavao je rodbinske veze sa rodbinom, također sa studentima i slično. Obilazio ih je, imao dakle termine kada bi posjećivao svoju rodbinu, svoga amidžu, kažu da je do svoje smrti, dakle, dokle god je mogao da hoda posjećivao je li redovno. Šeh Usamin i potrebe drugih. Šejh Muhammed ibn Salih Usamin potrebe drugih. Dakle, brinuo se o siromasima pogotovo, toliko da je nazvan otac siromaha. Njegov nadimak je bio Ebul Asakin otac siromaha. Sjedio bi s njima, ma kakvi oni bili, neodgojeni, raščupani, neuređeni, on bi sjedio s njima, zajedno jeo iz istog sahana s njima, iz istog tanjira bi jeo s njima nasmijavao ih, pokušavao, jeli, siromasi, siromasi, znamo u kakvom su stanju, pokušavao da ih malo razvedri, raspoloži, jeli, pomagao im što je, što je jeli, bilo m, mm, potrebno i što je mogao da im, da im jeli, pomogne. <clears throat> Spominje se jedne prilike a, e, da je krenuo sa autom i imao je vozača i išli su, pa su na putu naišli na čovjeka kojem se auto ugasilo. Čovjek pali, pali, neće da upali, Pa šeo se mi kaže, vozaču, stani, vidi, zbog čega, ne može da krene, šta je? Pa je trebalo čovjeka pogurat, pa su izašli svi. I šeo se i pogurao i dok ovaj nije upalio. Čak se spominje da njemu, šeo se minu, njegovom vozaču da je stalo auto. A? Pa kada je še, ti sjedi i radi što ti je jeli, obaveza, a ja ću da guram. Pa je šeo se onako jeli, u, u, u ogrtaču sa gutrom gurao, jeli vozilo dok vozilo jeli, nije upalio ovaj njegov vozač. Šejh Husemin i njegova skromnost na Dunjaluku kažu učenici da je bio primjer zahida, primjer skromnog čovjeka u svoje vrijeme. Teško je da, je da se mogao neko naći sličan njemu po pitanju skromnosti. 60 godina je proveo svoga života u kući od blata. Znamo kako su, one lijepljene kuće. U takvoj kući 60 godina je proživio šehu Semin. Dolazili bi veziri, ministri, kraljevi, dakle tih oblasti, i kupovali mu kuće, on bi odmah tu kuću na studente propisao. I govorio bi, ovo je kuća studenta, ovo je internat za studente. Imao je auto iz 80. godina, staro auto. Dolazili bi, jedne prilike su mu doveli novo auto iz fabrike, doveli mu, dovezli mu pred kuću. I nakon nekoliko mjeseci, kad se nakupila prašina, na tom autu videli, nema fajde da to stoji, dadi nekom drugom koji će voziti. Jedne prilike, čini mi se da sam taj slučaj spričao ovdje, izašao je Avazda. Dakle, kada bi izašao, nakon Dersa opet bi učenici oko njega se jeli okupili, uvijek bilo pitanje da ga pitaju. Pa su okupili se oko njega, pitali ga neka pitanje i došao je čovjek i samo izvadio ključeve i kaže, še vidiš ono auto pred tvojom kućom, to je tvoj auto. On sad zauzet sa učenicima, odgovara, nema kad s njim, kaže dobro. Sam pogledao auto, dobro. I drži onaj ključe i nastavio je da njima odgovara na pitanja. Kad dolazi jedan drugi njegov učenik, kaže, še, znam da si obavezama, znam da si zaposlen, tvoji dersovi, termini redovni, ali ti ja se večeras ženim pa bih volio da mi dođeš na svadbu. Kaže, sinko, znaš da sam zauzet, ne mogu. A vidiš ono auto pred mojom kućom, evo ti ključevi, to auto je tvoje. to auto je tvoje. Šejh Muhammed ibn Salih al-Usaymin rahimehullah ta'ala. Posebno je bio skroman i poseban zahid kada bi ga hvalili. Prekidao bi onoga koji bi ga hvalio. Pa se spominje jedne prilike da je došao učenik i napisao, slično kao kod Seja Bimbaz, napisao kasido šejhu Seminu i počeo da ga hvali kaže ne, ne, ne, ja ne pristajem da me tako opisuješ. Ja se ne slažem da me tako ga opišeš. Pa je prešao dalje, pa ga prekinuo, pa nastavio dalje učenik, pa ga prekinuo. Kaže učenik, še, ja, ili ću čitati ono sam napisao, ili ću prestat, neću nikako čitati. Kaže, bolje, draže mi je da prestane, da nikako ne čitaš o mene. Ono što si napisao. Također spominje se da je jedan put, jeli, u kasidi učenik rekao, mi smo na hajru sve dok je među nama Mohamed ibn Salih Husemin. Pa kaže, ne, ne, nije u kom slučaju. Briši, napisi, mi smo na hajru sve dok je Allahova knjiga i sunnet među nama. A ne Muhammed ibn Salih Usaymin. Nemoj da vežete hak za ljude, već vežete hak za Allahovu knjigu i sunnet Allahovog poslanika alihi salatu usalam. Također jedne prilike prije predavanja da ga predstave koje i šta je, pa ovaj dakle koji je trebao da ga predstavi, kaže še je poznat, nije potrebno da se predstavlja. On je toliko poznat da nema potrebe za njegovim predstavljanjem. Pa je rekao, ne, nijukom slučaju. Allah, dželle Vala, jedini onaj koji je toliko poznat svim dušama i svim jeli, stvorenjima da nema potrebe ga opisivati. A mi smo svi manjkavi, potrebno je da se ljudi upoznaju s nama ko smo i šta smo i kakvi smo. Jeli. Također se spominje jedne prilike da je krenuo na predavanje i žurio se iz ovog gradića u drugo, drugi gradić Bureidu, pa se žurio je sa svojim vozačem i vozač malo potjerao, pretisnuo papučicu od gaza i na putu do tog mjesta policija ih je zaustavila. Prekoračena brzina. Pa htio je da piše kaznu, kad je vidio na zadnjem sjedištu ko sjediše u Semin, kaže, ajde, nastavi, prođi, pocijepao. I prošlo se, on je ponavljao u sebi, nije mnogo ni, ni, ni primijetio o čemu je riječ, šta se dešava. Nakon izvjesnog vremena kada su odmakli od tog punkta, rekao je sinko šta bi, ko nas zaustavi? Kaže policija. Pa šta bi? Pa kaže, malo smo prekoračili više brzina. Pa? Pa kaže, kad je tebe vidio, pustio nas. Kaže, ne, ne, vraćaj. Vraćaj nazad. Vraš, vratio se, došao do policajca. Sinko, što si ti nas malo prije zaustavio? Pa kaže, še, malo brže ste vozili. I? Pa kaže, moguće da si zauzet, da žuriš na predavanje i ostalo. Kaže, koja je sinko kazna? 300 rijala saudijski. Kaže, 150 od mene, evo odma. A 150 od njega, od, od vozača. On što je vozio brzo, a ja što ga nisam savjetovao da smanji brzinu. Pa kaže, nema potrebe še. Kaže, ima, ima potrebe. Znao je koriti one koji bi znali da bace vrećicu, najlonsku vrećicu, da baci, da unište onako, govori bi to je pola rijala, to je sadaka za muslimane, to je imetak muslimana, ne baca. Vodio je, vodio je računa, dakle, o imetku. Ha, mnogo je toga, još ovo. Šeh Husemin i šala. Dakle, znao se šaliti i to, i to vrlo lijepo. Šeh Mohamed ibn Salih, El Husemin, Rahimahullahu ta'ala. Spominje se da jedne prilike u Mekki, klanjao u Haremu, namaz i izašao, imao neku potrebu u gradu, nije htio da zove svoga vozača, pa je zaustavio taksi, zaustavio je taksi i ušao u taksi i rekao vozaču odvezi me na to i to mjesto. I sad malo je poduže do tog mjesta, kaže vozač, ko je ših? Nije ga poznavao. Kako ime? Kako vam ime? Kako ime ših? Kaže, Mohamed bin Salim Sevin. Ha? Ovaj nije mogao da vjeruje mi te prihvat, kaže, subhanallah, kako su ljudi spremni da slažu na, na, na, na druge ljude. Pamte mu sali, se vidim. Daj. Kaže, ko si ti? Pita njega še, a ko je brat? Kaže, Abdulaziz bin Bas. Vozač kaže, ja sam Abdulaziz. <laughs> še se raspio. Kaže, ako ti kažeš da si še u sebi, da sam ja bin Bas. Pa se še, nakon toga još še nasmijao. Kaže, ali še bin Bas je slijep on ne može da vozi. Še bim bazi slijep. Pa nakon toga se ubijedio da je doista riječ o šehu Zemina. Jedne prilike bio je upitan pitanje ukoliko slušam učenje Korana na kasetofonu ili na računaru, ili na radiju i slično, pa se prouči ajet srđde. Slušam na kasetofonu ili na CD-u učenje Kur'ana i prouči se ajet u kojim se spominje sežda, sežda tilavata. Hoćemo li učiniti mi seždu? Kaže, ako kastofon učini seždu, učini ti. Ako kastofon padne na seždu, onda padni ti. Na putu do, od kuće do džamije, kao što rekao, išao je od kuće do džamije pješke, ponavljao Kur'an jedne prilike i na tom putu od kuće do džamije bila je osnovna škola. Pa jedne prilike dok je išao na obavezni namaz, prišlo mu je jedno djete dotrčalo i kaže, šej, gde mi popuni ova pitanja, odgovori mi pitanja, ima nagrada kod nas, nagradno takče. Kaže, nije problem sinko, ako se dogovorimo da dneš pola nagrade meni. A da dneš pola nagrade meni, ja ću ti odgovoriti na ta pitanja. Također, na jednom od predavanja iz Fikha, šeh je govorio o mahanama žena, o ljubni sad. Mahanama žena zbog kojih je dozvoljeno ženu razvesti. Ukoliko se pri ženi nađe to i to, desi se to i to, dozvoljeno je ženu pustiti Pa nakon predavanja pitanja, jedan učenik kaže, še, šta ako se oženim sa ženom? Nisam se mnogo raspitivao, kasnije u braku saznam da mi žena nema zuba. Je li to dovoljan razlog da je pustim? Da je razvedna. Kaže, ne, ne, drži se te žene, ta je žena dobra, nećete moći ujesti nikada. Također jednog dana dok je držao predavanje u svojoj džami i njegova halka, dakle 500 je brojalo, uglavnom 500 je bilo učenika i drugih koji bi svraćali na halku i slušali predavanja. Jednog rana vidjeli su dijete kako odgurne ovog, odgurne ovog, prekorači preko ovog, ide do šeha, šeh drži predavanje, došao do šeha, kaže šeh, daj mi jedan rijal. U toku predavanja, kaže daj mi jedan rijal. I šeh, i pet niše, što naši kažu, izvadi rijal iz džepa, i dadne, dadne djetetu. <clears throat> Također, spominje se da je jedan od pakistanaca, dok je šest držao predavanje, jedan od pakistanaca ušao u džamiju i kaže, htio da postavi pitanje, ima pitanje, pa kaže, ja šejk, ja šejk. Nije mogao da izgovori H, arapsko. Ja šejk, ja šejk. Pa kaže šejl Semin, Allah, ja sam ček. U arapskom jeziku za ček se kaže šek. Pa ovaj tako i rekao, ja šejk, ja šejk. Kaže, ja sam šejk, 120.000 rijala ja vrijedim, moja krvarina je 120 grada, vidiš koliki sam ček. <laughs> I jedan od zanimljivih događaja pred Čehovo smrt, dakle vrijeme je, jedan od prisutnih koji je dakle bio u Haremu zajedno sa Šehom Useminom, u Haremu u Mekki, ispričao je dakle ovaj događaj. Dok su sjedili, Šeho je zazvonio telefon. Zazvonio je telefon. Pa šej se javio i s druge strane žena je bila iz Egipta. I spomenula mu san. Tražila je od njega da joj protumači san koji je ona usnila. Pa je usnu spomenula da je sanjala čovjeka kako nag, bez odjeće, potpuno bez odjeće, tavafi oko kabe. Na leđima svoje majke. Majka njega nosi. I on bez odjeće. Oko kjade. Pa je tražila pojašnjenje tog sna. Od njega. Pa je rekao šejh Mohamed ibn Salih Husemin znaš li tog čovjeka? zna. Ako znaš tog čovjeka, onda ga obraduj svakim dobrom, jer je to dobar i Allahu drag čovjek. Allah ga je očistio od grijeha kao što je na dan kao što je bio bez grijeha na dan kada ga je majka rodila majka i on bez odjeće to je ako Bog da alamet dokaz da je on drag Allahu subhanahu wa ta'ala da ga je Allah očistio od grijeha i kada ga sretneš obavijesti ga o tome obraduj ga znaš tog čovjeka kaže žena znam e kaže obavijesti ga kaže dobro še taj čovjek jeste vi. Taj čovjek kojeg sam sanjala, jesi ti še. Pa kaže, še je spustio telefon i otišao plačući. Otišao, otišao plačući. I šejih Mohamed ibn Saleh Usemin preselio je, umro je 15. šauvala 1421. godine ili 10. januara 2001. godine nakon akšam namaza u bolnici Kralj Fejsal u Džidi jeli? Tada je preselio i to je bilo u srijedu. Sutradan četvrtak klanjena mu je dženaza u Mekanskom haremu. Mekanskom haremu kažu da je prisutvalo dženazi 500.000 ljudi. 500.000 ljudi da je prisutvalo njegove dženazi i ukupan je u mezarju Al-Adil, kao i njegov učitelj Šeh Bin Bas. Nisam sinoć spomenuo, nije bilo vremena kao ni večeras. Spominje se da je na dženazi šeha Bin Baza bilo 2 miliona ljudi. Da je na dženazi šeha Bin Baza bilo 2, 2 miliona ljudi. Spominje se da je šeha Bin Baz do pola dva imao goste. Pred svoju smrt. Do pola dva, to jutro je dakle preselio, ili to večer je preselio. Do pola dva da je imao svoje goste i onda se razišli. Ostali su sinovi pored njega, pa je upitao koliko je sati, rekli su toliko pola dva, kaže hajte, idite vi malo odmorte. Pa je on zaspao, šeh Bimbaz je zaspao, pored njega je bila žena, njegova žena, koja je bila budna, sjedila je pored njega, pa kaže u pola tri da se probudio, ustao u sjedeći položaj i nasmijao glasno. Smijao se i nakon toga ponovo legao. Kažu, poslije pokušali su saznati, valjda su saznali da je tada šeh vidio svoju dženazu, od Rijada do Mekke, Mokerreme, da su Safoje. Njegove, njegove džemnaze. Dakle, šeheh Muhammed ibn Salih el-Husaymin, rahimahullahu ta'ala, to je bilo nešto o njemu. Spominju se još snovi učenici kada su ga, jeli, nakon njegove smrti vidjeli u snu. Jedan od njih, Abdulaziz Fauzan ili Fauzan, jedan od njegovih učenika, s ovim ću završiti da više ne dulje. Kaže, vidio sam ga nakon njegove smrti u snu, adeten, obično dok sam bio s njim, bio je dakle učio kod šeha Usajmina, odlazio bi mu kući, odlazio bi mi, poznavao sam njegovu kuću, na kojem mjestu se nalazi i kakva je kuća, sada u snu kada sam otišao do njegove kuće, na mjestu njegove kuće naišao sam na veliki ogroman dvorac. Kada sam ušao u taj dvorac, nakon što sam zatražio dozvolu, <clears throat> vidio sam šeha Usajmina, malo visočiji od njegovog uobičajnog jel, izgleda i njegovog e, stasa, vidio sam ga u lijepoj odjeći, a u njegovoj sobi, u tom njegovom međlisu, nalazili se biseri, dragulji i ostalo. To se dakle spominje jedan od snova koji su njegovi učenici vidjeli. Allah subhanahu wa ta'ala molim da šeha Usaimina nagradi najboljom nagradom za njegov hizmet islamu i muslimanima, da oprosti njemu i njegovim roditeljima, a i svima nama i da nas ako Bog da sve sastavi u džennetu sa vjerovjesnicima, iskrenim šehidima i dobrim predivnom sunom. Subhanakallahu alhamdika, shukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.